duhet të mirren dhe të trajtohen me një vëmendje të veçantë. Perandori i Bizantit, Herakliu, ishte një prej bashkëkohanikëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ata politikisht, madje edhe ushtarakisht ishin të pozicionuar karshi njëri-tjetrit. Qëndrimet e tyre ishin armiqësore dhe këtë e dëshmojnë edhe luftat e ndryshme që u zhvilluan mes shtetit të cilin e udhëhiqte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe bizantinëve të cilët i udhëhiqte Herakliu. Megjithatë, historia e ka transmetuar në mënyrë autentike deri tek ne një debat të zhvilluar mes Herakliut, perandorit të Bizantit, dhe Ebu Sufjanit, Një njeriu i cili atëbotë ishte mushrik, por që më vonë kaloi në Islam, e që në këtë debat janë disa deklarata shumë interesante të cilat i ka bërë Herakliu në favor të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Normal, ky favor pas gjithë atyre gjërave të cilat i ka thënë Allahu i madhëruar për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kategorizohet në botën e luksit. Megjithatë, derisa sot ka të atillë që i takojnë të njëjtit besim sikurse ishte edhe Herakliu, i denjë dhe meritor për të qenë i lavdëruar dhe i adhuruar. Përshëndetjet dhe bekimet qofshin për të dërguarin dhe të zgjedhurin e tij Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, mirë se takohemi në emisionin e radhës të serisë Atje ku burojnë virtytet. Tema të cilën jemi në vazhdimësi duke e trajtuar ka të bëjë me vërtetësinë e lajmit të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e solli nga Allahu i Plotfuqishëm. Në të vërtetë, neve si muslimanë, në asnjë mënyrë nuk e kontestojmë vërtetinë, vërtetësinë e këtij lajmi. Madje, nuk e kontestojmë po ashtu as besnikërinë e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Mirëpo, derisa në mesin e njerëzve ka të atillë të cilët e besojnë pa mëdyshje ekzistimin e Zotit, Madje e dinë se janë borxhli që të njëjtit Zot t'i përulen dhe ta adhurojnë, ata këtë e bëjnë në forma të ndryshme, madje jo vetëm kaq, por divergjencat e tyre janë edhe të atilla që nuk e pranojnë Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem si të dërguar të Allahut, si të dërguarin e fundit i cili erdhi që mbarë njerëzimit t'ua kumtoj lajmin hyjnor. Historia përcjell në mënyrë shumë autentike deri tek ne, dëshmi nga më të ndryshmet, madje edhe të atyre që u takojnë besimeve tjera, të çifutëve dhe të krishterëve, të atyre të cilët sado pak trashëguan nga dituritë dhe njohuritë hyjnore dhe në kohën kur ata i dhanë këto dëshmi ishin të bindur se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem është i dërguari i Allahut. Mirëpo, disa prej tyre u çuditën ngase thonë se nuk e kemi pritur që ky i dërguar i paralajmëruar, Ky i dërguar i fundit, të cilin e kishin paralajmëruar vëllezërit e tij, e kishte paralajmëruar Isai i biri i Merjemës, nuk e kishin pritur që të paraqitej nga mesi i arabëve. Mirëpo, një gjë është më se e vërtetë dhe këtë nuk bën ta kontestojë askush. Allahu është i Vetmi. Allahu është Sovrani, i cili bën çfarë të dojë dhe askujt nuk i jep përgjegjësi Kësisoj, ai edhe revelatën, shpalljen, e dërgon ku të dojë dhe ia jep kujt të dojë. Kësisoj, në radhën e fundit, në vazhdimësinë e gjithë të të dërguarve, Allahu i Madhëruar e zgjodhi Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem që ai të ishte bartës i fjalëve të tij dhe bartës i shpalljes së tij për tërë njerëzimin. Në minutat në vijim do të përmendim një debat, një bisedë e cila është zhvilluar mes dy protagonistëve të këtij transmetimi, ku në njërën anë ndodhet hiç më pak se perandori i Bizantit, Herakliu. Ndërsa në anën tjetër gjendet një njeri prej arabëve, i cili në një farë mënyre ishte në afërsi fisnore me Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem, mirëpo në qëndrime atëbotë ishte i pozicionuar kundër tij, ngase jo vetëm që nuk kishte pranuar thirrjen e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, jo vetëm që nuk kishte përqafuar Islamin, mirëpo ai edhe luftonte kundër Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Fjala është për Ebu Sufjanin, kushëririn e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem dhe atëbotë liderin e mushrikëve të Mekës dhe kjo kjo ngjarje ka ndodhur në kohën kur Ebu Sufjani akoma nuk e kishte përqafuar Islamin. Rrëfen Ebu Sufjani thotë ndodheshim me një grup tregtarësh në një udhëtim tonin në Sham. Dhe Derisa ishim në një vend të quajtur Ilia, aty ndodhej edhe perandori i Bizantit dhe kishte dëgjuar për thirrjen e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Në të vërtetë, ngjarja u zhvillua në kohën kur Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem, pasi që kishte lidhur armëpushim me kurejshitët, kishte bërë një marrëveshje armëpushimi, kishte filluar të korrespondojë me udhëheqësit liderët e vendeve më të zhvilluara dhe më të fuqishme të asaj kohe. I kishte shkruar perandorit të Persisë, i kishte shkruar mbretit të Egjiptit, i kishte shkruar mbretërve të ndryshëm të provincave të Gadishullit Arabik dhe kësaj radhe ia kishte dërguar një letër edhe perandorit të Bizantit, Herakliut. Me të marrë atë letër, Herakliu u interesua ngase e vrejti nga përmbajtja e letrës se vërtet kishte të bëjë me një përmbajtje interesante, me një përmbajtje jo të rëndomtë. Do të thotë, letra dhe mesazhi nuk vinte nga një njeri i thjeshtë, Nuk vinte madje as një as nga një mbret prej mbretërve dhe sundimtarëve të rëndomtë të asaj kohe. Kjo ishte një ftesë e cila në vete përmbante një thirrje shumë interesante për Herakliun. Herakliu filloi të interesohej që sa më tepër të grumbullonte informata dhe njohuri lidhur me njeriun e madh i cili ia kishte dërguar atë mesazh. në kuadër të angazhimeve të tija, kishte vendosur edhe që të takohej me njerëz nga fisi i tij, me njerëz të cilët e njihnin për së afërmi. Me të dëgjuar se në atë vend ndodheshin disa tregtarë kurejshit, ai organizoi që të takohej me ta. I ftoi në rezidencën e tij dhe pasi që Erdhën të gjithë, Ebu Sufjani në krye të atij grupi tregtarësh, Herakliu i pyeti, Cili prej juve është më së afërmi me afërsi të gjakut dhe të fisit me atë njeri që pretendon se është i dërguari i Allahut? Ebu Sufjani rastisi të ishte ky, më i afërmi, dhe tha, Unë jam. Atëherë i tha ti do të ulesh para meje, ndërsa ju të tjerët do të uleni pas shpinës së tij. Dhe gjithashtu keni për obligim që në pyetjet që do t'ia bëj unë këtij njeriu, nëse ky sadopak shtrembëron nga e vërteta, ju do të më jepni shenjë se nuk është duke e folur të vërtetën. Kësisoj u afrua edhe përkthyesi dhe filloi biseda në mes Herakliut dhe Ebu Sufjanit. Ebu Sufjani rrëfen se, thotë, Sikur të mos ishte frika se do të më përgënjeshtronin bashkëkombasit e mi dhe bashkudhëtarët e mi, ndoshta në disa pyetje të cilat m'i bëri Herakliu nuk do t'ia jepja përgjigjen e saktë, mirëpo nga frika se këta nga mbrapa do t'i do t'i dhënë shenjë atij se unë nuk jam duke e folur të vërtetën, thotë unë vendosa të flas vetëm të vërtetën. Pyetja e parë në kuadër të 10 pyetjeve që i bëri Herakliu Ebu Sufjanit lidhur me Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, lidhur me personalitetin e tij, lidhur madje edhe me të kaluarën e tij, Në këtë formë Herakliu dëshironte që të zbulonte sa më tepër rreth personalitetit të Muhamedit sallallahu alejhi ve selem. Të shihte, a ishte ky njeri që pretendon se është i dërguar i Allahut, a është me të vërtetë i këtillë, apo është një njeri i cili ka dëgjuar disa legjenda ose pretendon të arrijë deri te një e arritur e kësaj bote dhe nuk ka gjetë formë tjetër përveçse këtë ta bëjë duke pretenduar se është emisari i Zotit tek njerëzimi. Pyetja e parë që i bëri Herakliu Ebu Sufjanit ishte, Si qëndron gjenealogjikisht ky njeri në mesin tuaj? Çfarë prejardhje, çfarë prejardhje ka? A ka prejardhje fisnike? A rrjedh nga një familje me autoritet? Apo është nga ndonjë familje e cila nuk ka ndonjë autoritet dhe pozitë në shoqëri? Ebu Sufjani iu përgjigj, Ky njeri në mesin tonë ka prejardhje fisnike, që do të thotë se rrjedh nga familje, si nga ana e babait, ashtu nga edhe nga ana e nënës, rrjedh nga familje në të cilën ne nuk kemi asfarë vërejtje, gjithmonë kanë qenë njerëz fisnikë, gjithmonë kanë qenë njerëz me prejardhje të lartë dhe me vlera. Pastaj e pyet Herakliu Ebu Sufjanin pyetjen e dytë. I thotë, Këto fjalë që po pretendon ky njeri, a i ka folur edhe dikush para tij apo jo? Ebu Sufjani i përgjigjet, Këto fjalë që ky i flet, neve jemi duke i dëgjuar për herë të parë, që do të thotë se askush para tij nuk ka pretenduar një gjë të tillë. Pyetja e tretë që i bërë që i bën Ebu Sufjanit Herakliu, thotë kështu, Ndonjë nga paraardhësit e tij, i ati, gjyshi, stërgjyshi, a ka qenë ndonjëherë me në ndonjë pozitë të lartë e të cilën pastaj e ka humbur? Ai thotë jo, atë pozitë dhe atë autoritet që e kanë tani e kanë pasur në vazhdimësi gjatë historisë. Pastaj e pyet Herakliu, A po e pasojnë dhe a po i përgjigjen njerëzit e kategorisë së ultë, apo po i përgjigjen fisnikët? Këtu Ebu Sufjani përgjigjet, thotë, Jo, thirrjes së tij, më tepër po i përgjigjen njerëzit e klasës së ultë. Rrallë ndodh që ndonjë nga fisnikët të i përgjigjet ftesës së tij. Pastaj pyet Herakliu, A ndodh që ndonjëri prej njerëzve, pasi ta ketë pranuar fenë e tij, ta lëshojë atë demonstrativisht, me revoltë, duke pretenduar se nuk e ka gjetur në fenë e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem atë që ka pritur? Thotë Ebu Sufjani, Jo, deri më tani nuk ka ndodhur që ndonjë njeri ta lëjë fenë e tij i zhgënjyer, të thotë apo të pretendojë se unë e përqafova këtë fe Por në te nuk gjeta atë që na premtonte Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Pyetja në vijim ishte a shtohet numri i pasuesve, a rritet numri apo zvogëlohet? Ebu Sufjani u përgjigj numri i tyre rritet në vazhdimësi. Ata shtohen dita ditës. Në pyetjen tjetër e pyet Ebu Sufjani, Ebu Sufjanin Herakliu, thot, a keni pas ndonjëherë ndonjë vërejtje në sjelljet e këtij njeriu, para se të fillojë të pretendojë se është i dërguar i Allahut, para se të fillojë të thotë se mua Zoti më ka dërguar në mesin tuaj, a e keni akuzuar ndonjëherë se ka gënjyer? Ebu Sufjani thotë jo, asnjëherë nuk e kemi akuzuar, asnjëherë nuk kemi hasur që të na gënjejë. Madje, Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem edhe para se të bëhej pejgamber e mbante epitetin besniku i sinqerti. E pyeti Herakliu Ebu Sufjanin pyetjen vijuese. Tha, a tradhton ky njeri? Ebu Sufjani tha, Dhe kjo ishte përgjigja e vetme, sipas asaj që më vonë e ka pranuar Ebu Sufjani, thotë kjo ishte fjala e vetme të cilën unë arrita që në një farë mënyre të fus huti lidhur me personalitetin e Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem. Dhe kur më pyeti, a tradhton ky njeri? Unë i thashë, nuk e di ç'të them, Kemi luftuar për vite të të tëra kundër tij dhe ai ka luftuar kundër neve, tani jemi në armëpushim dhe nuk jemi të sigurt se çfarë do të bëjë. Thotë Ebu Sufjani, Kjo ishte fjala e vetme të cilën unë arrita të them në kuadër të gjithë atij mllefi që kisha dëshirë ta derdhja në llogari të Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem, në llogari të Islamit, por kisha frikë se do të më përgënjeshtronin shokët e mi. Thotë, tani jemi në armëpushim, në marrëveshje me të dhe nuk jemi të sigurt se çfarë do të veprojë. E pyet Herakliu Ebu Sufjanin pyetjen e parafundit, pyetja e nëntë. I thotë, a keni luftuar kundër tij? Ky thotë po, kemi luftuar kundër tij dhe lufta mes neve dhe atij ka qenë hove hove. Nganjëherë ne fitonim dhe siguronim avantazh e nganjëherë ai fitonte dhe na dëmtonte neve. Dhe pyetjen e fundit që ia bën Herakliu Ebu Sufjanit ishte Çka ju urdhëron ky njeri? Çka thërret? Çka kërkon prej juve? Ebu Sufjani i përgjigjet, Na urdhëron që të adhurojmë vetëm Allahun si Zot të vetmin. Asgjë të mos i përshkruajmë atij rival apo ortak në adhurim. dhe të lëjmë anash të braktisim atë çfarë thonin dhe çfarë besonin baballarët dhe paraardhësit tanë. Pastaj na urdhëron që të falim namazin. Pastaj na urdhëron që të japim zekatin. Pastaj na urdhëron që të flasim vetëm të vërtetën dhe në asnjë mënyrë të mos gënjejmë Na urdhëron në dlirësi shpirtërore dhe morale, në ndershmëri dhe pastërti të moralit dhe na urdhëron që të mbajmë lidhjet farefisnore. Pas kësaj bisede, pas këtij Komunikimi me pyetje dhe përgjigje të shkurtëra, Herakliu e merr fjalën që t'i komentojë një nga një pyetjet e veta dhe përgjigjet e Ebu Sufjanit. Dhe thotë, Në pyetjen e parë të pyeta çfarë prejardhje ka ky njeri. Thotë ti u përgjigje dhe ma konfirmove se ka prejardhje fisnike, prejardhje në të cilën nuk keni vërejtje, as nga ana e paraardhësve të tij nga ana e babës e as nga paraardhësit e tij nga ana e nënës. Kësisoj janë të dërguarit e Allahut. Ngase të gjitha këto pyetje që i bëri Herakliu ishin teste, nëpërmjet këtij pyetësori ai dëshironte të arrinte deri tek një rezultat. Thotë, Kësisoj janë të Dërguarit e Allahut, çdo njëri prej tyre ka para, paraardhës fisnik dhe ka prejardhje të këtillë, pa të meta, pa vërejtje. Pastaj, kur të pyeta, a i ka paraprirë në këtë drejtim dokush, a ka thënë kësi fjalë dikush, a ka folur dikush para këtij, kësi, kësi lloj fjalësh, thotë ti u përgjigje negativisht, që do të thotë se, sikur dikush para tij të fliste fjalë të këtilla, do të thonim, ndoshta e ka imituar atë që ka folur para tij dhe i kanë pëlqyer ato fjalë dhe tani ai dëshiron të promovohet njëjtë sikurse ai para tij. Mirëpo, përderisa ky është i pari që i flet këto fjalë, nuk E ka imituar askend, atëherë kjo prapë na shtin që të besojmë se ky është i dërguar i Allahut. Pastaj kur të pyeta a ka qenë ndonjëri prej paraardhësve të tij në ndonjë pozitë të lartë, a ka pasur dikush prej baballarëve, gjyshërve të tij, ndonjë pushtet e të cilin pastaj e ka humbur, ti thotë u përgjigje negativisht. Kjo do të thotë se Me këtë pyetje unë përjashtova mundësinë që ky njeri në këtë formë tani dëshiron të kthejë pushtetin apo pozitën e humbur të paraardhësve të tij. Derisa përjashtohet kjo mundësi, atëherë mbetet mundësia tjetër që ky të jetë i dërguar i Allahut. Pastaj të pyeta a i shkojnë pas, a i përgjigjen të dobëtit apo Të lartit, ti thotë konfirmove se i përgjigjen të dobëtit dhe kësisoj ka qenë situata dhe gjendja me të gjithë të dërguarit e Allahut që kanë qenë përpara. Kur të pyeta se a shtohet numri i tyre apo pakësohet, ti m'u përgjigje se numri i tyre shtohet, kështu pra janë pasuesit e të dërguarve, Kur të pyeta a ka ndodhur dhe a ndodh që ndonjëri prej njerëzve i zhgënjyer dhe i revoltuar ta braktisë fenë e tij me pretekst se nuk ka gjetur atë që i është premtuar, ti thotë e mohove një gjë të tillë, ndërsa unë them se kësisoj është dëlirësia e imanit dhe e besimit të vërtetë kur depërton në thellësinë e zemrave. Pastaj kur të pyeta a e keni akuzuar ndonjëherë për gënjeshtër më herët para se të fillojë të flasë kësi gjëra, ti e mohove një gjë të tillë e komenti im lidhur me këtë është si ka mundësi që njeriu të braktisë gënjeshtrën kur janë në pyetje raportet mes tij dhe njerëzve, raportet mes tij dhe krijesave e ta praktikojë gënjeshtrën Kur janë në pyetje raportet mes tij edhe krijuesit. Si ka mundësi që një njeri të jetë korrekt, besnik, i drejtë, ta flasë të vërtetën, në rrafshin horizontal, e të gënjejë në rrafshin vertikal? Të mos gënjejë për njerëzit e të gënjejë për Allahun, një gjë e tillë është e pamundur. Pastaj të pyeta a tradhton, ti u përgjigje se nuk tradhton, Dhe kësisoj janë të dërguarit e Allahut. Ndërsa kur të pyeta për mësimet, urdhëresat, thirrjet, kërkesat, udhëzimet e Tij, thotë ashtu si i përshkruve ti, ashtu janë mësimet hyjnore. Kësisoj, thotë, me gjithë këto pyetje, me gjithë këtë test që e bëra, unë thotë dëshmoj se ai me të vërtetë qenka i dërguari i Allahut. Ebu Sufjani pastaj thotë, Neve na mblodhën dhe na larguan nga rezidenca e perandorit, ndërsa ai kishte urdhëruar që të mbyllen dyert e rezidencës. I kishte tubuar të gjithë parinë fetare që i kishte aty pranë. dhe kishte deklaruar si vijon, duke qenë se edhe vetë perandori kishte qenë një prej dijetarëve të fesë së krishterë, njeri i cili i kishte lexuar dhe i kishte studiuar shumë mirë librat e shenjtë, njeri i cili e njifte shumë mirë doktrinën fetare të të krishterëve, njeri i cili edhe në botën e shkencës teologjike ishte autoritet. I tuboi gjithë parinë fetare, i mbylli dyert e pallatit dhe u tha, O njerëz, këtë bisedë që sapo e zhvillova dhe të cilën ju e dëgjuat. Ky njeri i cili më ka dërguar këtë ftesë, e në të cilën qëndron, dërguar nga Muhamedi, i dërguari i Allahut, Herakliut, perandorit të bizantinëve, Më pastaj, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi atë i cili e pason udhëzimin dhe të vërtetën. Unë të ftoj me besimin e të vërtetës. Bëhu musliman, do të shpëtosh, e nëse refuzon, atëherë mbi ty është përgjegjësia jote dhe përgjegjësia e gjithë popullit të cilit ti i prin. Dhe pastaj ka qëndruar në atë thirrje, i cituar ajeti kuranor, Thuaj, o ju ithtarë të Librit, ejani të bashkohemi tek një fjalë e vetme, që të mos adhurojmë askend përveç Allahut dhe Atij të mos i bëjmë shok, pastaj njëri-tjetrin të mos e marrim për hyjni. E nëse ata refuzojnë, atëherë thuaj, dëshmoni se unë jam njeri i nënshtruar ndaj Zotit të Gjithësisë. Iu tha pastaj Herakliu parisë së tij fetare, O njerëz, unë kam vendosur që ta pranoj thirrjen e këtij njeriu. Ata kur dëgjuan këtë fjalë, u ngritën zëra të ndryshëm, filluan të të dëshirojnë të dalin nga pallati, por i hasën dyert e mbyllura, u bë një zhurmë, u bë një shamatë e madhe në pallat, Kur e pa reagimin e tyre, Herakliu u hamend dhe urdhëroi që ata të qetësohen edhe një herë e pastaj u tha, O njerëz, o pari fetare e shtetit tim! Me këto fjalë që sapo i dëgjuat prej meje, unë vetëm desha të testoj Edhe një herë lojalitetin tuaj ndaj fesë së krishtere, ndaj meje si perandor edhe ndaj shtetit. Dhe ju dëshmuat vërtet se jeni besnik dhe lojal ndaj meje, andaj unë jam i kënaqur me reagimin tuaj. Nuk ka asgjë të vërtetë prej kalimit tim në Islam. Atëherë ata u qetësuan, u rehatuan, dyert u hapën dhe njerëzit u shpërndanë në anët e ndryshme prej nga i kishin edhe obligimet e tyre. Kësisoj të nderuar shikues, kësisoj reagoi perandori i Bizantit ndaj ftesës të cilën ia bëri Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem. Ai ishte i bindur, shumë i bindur në thellësinë e shpirtit të tij se ky ishte I Dërguari i pritur, i Dërguari i paralajmëruar nga ana e Isait të birit të Merjemës. Të krishterët pra e kishin të qartë sikurse bardhësia e ditës, sikurse drita e diellit se Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem ishte I Dërguari i fundit, të cilin e paralajmëroi edhe Isai i biri i Merjemës. Madje, në kuadër të debatit, Herakliu i kishte deklaruar Ebu Sufjanit, Thotë e kam ditur se është afruar koha e paraqitjes së të Dërguarit të fundit, mirëpo nuk ma ka marrë mendja se ai do të paraqitet në mesin tuaj. dhe tani po e pranoj se pushteti i tij do të arrijë këtu ku po shkel unë me dy këmbët e mia. Dhe ende pa u bërë dhjetë vjet prej kohës së asaj deklarate, vërtet pushteti i Muhamedit sallallahu alejhi ve selem kishte arritur aty ku shkilnin këmbët deri atëherë të Herakliut. Të nderuar shikues, Herakliu ishte i bindur, se Muhamedi sallallahu alejhi ve selem ishte i dërguari i Allahut. Mirëpo, pyetja që shtrohet vetvetiu është, çfarë e pengoi atë që ta pranojë Islamin dhe ta pranojë Muhamedin sallallahu alejhi ve selem për të dërguar? Përgjigjen në këtë pyetje, si edhe disa gjëra tjera do t'i dëgjojmë në pjesën e mbetur të emisionit pas një shkëputje të shkurtër Të nderuar shikues, ja ku jemi sërish së bashku në emisionin tonë atje ku burojnë virtytet. Jemi duke folur për një temë interesante. Jemi duke folur për pyetësorin të cilin perandori i Bizantit Herakliu e kishte përgatitur për Ebu Sufjanin me rastin e korrenspodencës me rastin e letrës mesazhit që i kishte arritur Herakliut nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në kuadër të ftesave që u kishte bërë mbretërve të asaj kohe për të pranuar Islamin. Erdhëm te një moment interesant, në të cilin e pamë se vërtet Herakliu e kishte kuptuar se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i Allahut. Madje jo vetëm kaq, por kishte paralajmëruar se Misioni i tij do të jetë i suksesshëm ngase Herakliu ishte autoritet në botën e teologjisë së krishterë. Ai i dinte mirë këto gjëra, mirëpo pyetja tek e cila edhe u ndalëm ishte çfarë e pengoi Herakliun që ta pranojë Islamin. Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem kur i është përshkruar Përgjigja e Herakliut e kishte bërë një koment interesant. Thotë dëshira dhe lakmia e tij për pushtet e kishin penguar që ai të bëhet mysliman. Me një fjalë, ishte habitur njeriu nga gjithë të mirat, gjithë privilegjet që i përjetonte dhe që i ofronte pushteti si perandor i një shteti vërtet shumë të zhvilluar dhe shumë të fuqishëm të asaj kohe. Dhe derisa ishte kështu, ai kishte menduar, posaçërisht në rastin kur e pa reagimin e priftërinjëve dhe autoritetit fetar të shtetit të tij, kishte menduar se nëse e pranon Islamin, ai do t'i humbte të gjitha ato privilegje, të gjitha ato kënaqësi të cilat ia ofronte pushteti. Nuk mund të themi se ai kishte pasur të drejtë apo ishte mashtruar. Fundja nuk është aspak interesante për neve që të gjykojmë çka ka humbur ky njeri që nuk e pranoi Islamin. Për neve është interesant të kuptojmë se edhe në rastin kur ai nuk e kishte pranuar Islamin, ai prapë kishte dëshmuar në favor të vërtetësisë së asaj që fliste Muhamedi sallallahu alejhi ve selem. Ngase, nëse me vëmendje i vështrojmë pyetjet që ia kishte bërë Ebu Sufjanit, do të vërejmë se pyetje të këtilla Nuk është në gjendje të parashtrojë çdo njeri. Njerëzit e thjeshtë nuk bëjnë pyetje të këtilla. Pyetje të këtilla bëjnë vetëm njerëzit të cilët vërtet kanë njohuri dhe kanë dije të thellë në raportet në mes Allahut dhe njerëzimit, posaçërisht në aspektin e dërgimit të të dërguarve. Herakliu i kishte lexuar librat e mëhershëm. Herakliu i kishte lexuar librat e shenjtë. Herakliu e njifte shumë mirë doktrinën fetare të të krishterë dhe ishte shumë mirë i informuar se Isai i biri i Merjemës e kishte paralajmëruar ardhjen e të dërguarit të fundit, Muhamedit sallallahu alejhi vesellem. Dhe kur Isai i biri i Merjemës tha, O Beni Israil, unë me të vërtetë jam i dërguar i Allahut tek ju, që të konfirmoj atë që u ka ardhur juve prej mësimeve të Teuratit, po njëkohësisht jam edhe përgëzues, sihariques, paralajmërues, për një të dërguar që do të vijë pas meje, e emri i tij do të jetë Ahmed. Kësisoj pra qëndrojnë paralajmërimet e Isait në thëniet e tija në librat e shenjtë para Kur'anit qëndrojnë paralajmërimet për ardhjen e Muhamedit sallallahu alejhi ve selem. Njerëzit që kishin dituri lidhur me mësimet e shenjta e kishin parasysh madje jo vetëm ardhjen e Muhamedit sallallahu alejhi ve selem, por kanë qenë të përshkruara në mënyrë detaje edhe pamja e tij, edhe veçoritë e tij, edhe me çka ushqehet ai, madje jo vetëm kaq, por edhe vendi në të cilin do të emigrojë ka qenë i përshkruar me saktësi të madhe. Këtë më së miri e vërteton edhe një ngjarje e cila është shumë e gjatë, mirëpo unë do ta përmendi vetëm epilogun e saj. Fjala është për ngjarjen apo rrugën jetësore të Selman el Farisiut. Selmani me prejardhje persiane, kishte ikur nga familja e tij, i ishte bashkangjitur të krishterëve në Sham, pastaj te një prift tjetër e pastaj te një prift tjetër e pastaj kështu me radhë, do të thotë ishte shoqëruar me katër priftrinj dhe i fundit e kishte porositur që të shkojë në një vend në mes dy shkretëtirave gurore, që është plot e përplot me pemë të hurmave, ngase atje do të emigrojë i dërguari i fundit i Allahut Fuqiplotë. Dhe, prej përshkrimeve të këtij të Dërguari do të jetë se ai njeri, kur i dhurohet diçka, ndonjë ushqim, e përdor ate, ushqehet prej tij, nëse i ipet ndonjë lëmoshë, ai nuk ushqehet prej lëmoshës dhe në shpinën e tij, poshtë mesit mes dy krihëve, mes dy shpatullave, ndodhet vula e Pejgamberisë. Dhe kur Selmani u takua për herë të parë me Muhamedin sallallahu alejhi ve selem, si test preliminar i dha një sasi hurmash dhe i tha, O njeri që ke ardhë në këtë vend! Këto hurma janë lëmoshë, janë sadaka prej meje, andaj unë mendoj se nuk është askush më prioritar se ti që t'i pranojë këto. Muhamedi sallallahu alejhi ve selem i mori ato hurma, i vendosi para shokëve të vet dhe u tha hani, ndërsa vetë nuk e mori as edhe një kokërr të vetme. Të nesërmën, erdhi Selmani me një shportë hurma dhe i tha, O njeri i mirë, këto janë dhuratë për ty. Atëherë Muhamedi sallallahu alejhi ve selem i thirri shokët e vet, u tha hani, por edhe vetë, hëngri prej atyre hurmave. Pastaj Selmani u ngrit në këmbë dhe i doli prapa shpinës, të shikojë dhe të hetojë a e kishte vulën si ishte përshkruar nga mësimet e mëhershme, Muhamedi sallallahu alejhi ve selem kur e vërejti interesimin e tij, e zbuloi, e zbuloi shpinën e tij dhe i tha, Shikoje atë që po kërkon. Në ato momente Selmani e pranoi Islamin. Nuk kishte ç'të bonte tjetër, përveç se të pranonte Islamin, ngase ishte bindur, sipas udhëzimeve që i kishte marrë prej priftrinjëve të krishterë, se ishte afruar koha e paraqitjes së të Dërguarit të Fundit, dhe ky i Dërguar ishte i përshkruar në librat e tyre deri në detaje. Të nderuar shikues, shpresoj se patëm kënaqësinë të shoqërohemi me këto raste dhe me këto fakte. Mbesim me shpresë se Allahu i Madhëruar do të na dhurojë mundësinë që sërish të takohemi në emisionet e radhës. Deri në takimin e ardhshëm, ju lë në përkujdesjen e Allahut Fuqiplot.